بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معنا في هذه الليلة درس في تفسير القرآن الكريم مع ترجمته باللغة السواحلية وذلك من سورة فصلت وذلك نبدأ حيث انتهينا من الدرس السابق من الآية الخامس والعشرين من هذه السورة هكذا وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم نبدأ من هنا يقول الله تعالى مبينا الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة الكاذبين وقيضنا لهم قرناء نتكوان دليا واو نتكوان دليا واو مكفير يعني نتكوان دليا واو بيوزكو سيما تكوان دليا يعني المكذبين وقيضنا لهم نتكوانليا واو قرناء مرافيكي يعني مرافيكي واوفو قرناء مرافيكي يعني مرافيكي واوفو بشياطين تكوفanya kuwa ديو مرافيكي واو قيضنا اي هيئنا وسببنا وقدرنا يقال قيض الله فلانا لفلان أي جاءه به جاءه به amemletea kwa hiyo tuka tukawaandalia wao hao wenye kukadhibisha hao tukawaandalia marafiki waovu tukakadiria kwa wao kwamba marafiki zao sasa wawe ni wale watu waovu ili waendelee katika ukafiri wao na kukadhibisha kwao fazayyanu lahum ma baina aydihim wakawapambia fazayyanu lahum wakawapambia wao ma baina aydihim yaliyo mbele yao wama khalfahum na yaliyo nyuma yao yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao pia husemwa katika maana wama, ma baina aidihim yale mambo unayoyaona almushahada alumuru almushahada mambo yanayoonekana wama khalfahum usimu yale mambo yasiyoonekana alumuru almughayyaba al mambo yasionekana yani kadhalika usemwa ma baina aidihim umuru dunia ukawapambia wao mambo ya duniani ndio ma baina aidihim khalfahum wal umur al وما خلفهم al المغيبة من الأمور الآخرة وهم لا يؤمنون بالآخرة وقيضنا لهم قرناء tukawaandalia wao marafiki waovu fazayanu lahum wakawapambia wao ma baina aidihim yaliyo mbele yao wama khalfahum na yaliyo nyuma yao wakawapambia وحق عليهم القول لكثبيت جوياو نينو العذاب وحق عليهم القول لكثبيت جوياو نينو العذاب سبق القضاء الحتم bi'adhabihim ilishatangulia hukumu ya wajib ya kuadhibiwa wao kwa likawa limeshatimia neno na likathibiti juu yao kwamba hawa hawaadhibiwe hawa wa haqa alaihim alqawl likathibiti juu yao neno la adhabu fi umamin pamoja na umati ambazo qad khalat min qablihim zilishatangulia kabla yao au zilizopita kabla yao fi umamin pamoja na umma au umati ambazo min qablihim zilizopita qad khalat min qablihim zilizopita kabla yao min aljinni wal ambao ni majini na watu min ya bayania بيانا للامم مني بيانية من الجن والانس ambao ni majini na watu umma uliopita huko nyuma ambao ulikuwa ni umma wa majini na watu kwa hiyo kauli ya adhabu imethibiti juu yao pamoja na hao waliotangulia umeeleweka hapo wa haqa alaihim alqawl bal kathibiti juu yao neno la adhabu fi umamin qad khalat min qablihim pamoja na umati zilizopita kabla yao min aljinni wal ambao ni majini na watu innahum kanu khasirin hakika wao walikuwa ni wenye kukhasirika innahum hakika wao kanu khasirin walikuwa ni wenye kukhasirika إن الأمم الكافرة التي وجب عليها عذاب الله من الجن والإنس من السابقين واللاحقين كانوا مغبونين ببيعهم ببيعهم رضا الله ورحمته بسخطه وعذابه وخسروا أعمالهم التي عملوها في الدنيا وخسروا أنفسهم وأهليهم في الآخرة Allahu musta'an siku zote mtu anapokuwa anakengeuka kuiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na akafuata njia isiyomridhisha Allah akaendelea kwenye hilo basi Allah subhanahu wa ta'ala humsaliti yeye akampa marafiki waovu yani wewe ukitaka jambo la kipuuzi jambo la kumuudhi Allah utawapata marafiki wa kukusapoti kwenye hilo tena wana nguvu zaidi alafu watakupambia lile jambo utaliona zuri utalipenda utakwenda nao hivyo lakini watakuangamiza watu hao utakuingiza mahali pabaya wewe chagua jambo lolote la kumuudhi Allah utapata watu wa kukuunga mkono katika hilo wale ndio marafiki waovu ambao Allah umsaliti nao mtu amua tu kukengeuka ukatoka njia ya sawa utajikuta umepokelewa vizuri na watu na utaona kwamba ah kumbe nilikuwa napoteza muda mahali fulani marafiki si hawa bwana lakini sheitani yuko ndani yake sheitani yuko ndani yao pale kama anavyosema subhanahu wa ta'ala alam tara anna arsalna ash-shayatina على الكافرين تؤزهم أزا unaona habari ilipokuwa alam tara hivi wewe uone anna arsalna ash-shayatin kwamba sisi tumewasalitisha mashayatin ala al dhidi ya makafiri tauzuhum azza wakawa wana wanawachochea wale kuwachochea tunaona mtu anaendelea kwenye batili yake kama vile jambo la maana kumbe shetani ndiye yamfuhu alayhi shetani ndiye anemchochea katika hilo na kumpuzia ili amwangamize alam tara anna arsalna ash-shayatin ala al-kafirin ta'uzuhum azza sura gani sura maryam katika sura maryam Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 80 na ngapi huko anaeleza habari hizi hivi huoni kwamba sisi tuna tume tume tumewachochea mashayatin arsalna kwa maana kuwachochea pale au tumewasaliti hivi huoni kwamba sisi tumewasaliti mashayatin dhidi ya makafiri wakawa wale mashayatin wanawachochea wao kuwachochea hasa huoni hilo ndivyo hivyo na kule katika sura nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kilithibitisha hili anasema man ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytana fahuwa lahu qarin yoyote atakayepuuza utajo wa Allah mwingi wa rehma jaza yake inakuwa nini tutampambanisha yeye na shaitan atakuwa ndiye rafiki yake waman ya'shu an dhikri rrahman yoyote atakayepuuza utajo na dhikri Qur'an dhikri kwa maana yote ujumla dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mwingi wa rehma arrahman nuqayyid lahu ash-shaytan sisi tutampambanisha yeye na shaytani fahuwa lahu qarin atakuwa kwake yeye ndiye rafiki wa innahum lasuddunahum anis sabil hakika mashayatini huwa wanawazuia wao kuwaepusha na njia ya haki wayahsabuna annahum muhtadun na wanadhania wao kwamba wao ndio waliongoka hatta idha jaana qal ya laita baini wa bainaka bu'da almashriqain fabi'sa alqarin mpaka sasa itakapofika wakati wametujia sisi ndipo mtu atasema eh natamani mimi ya laita baini wa bainaka eh laiti natamani mimi kungelikuwa kuna kati yangu mimi na kati yako wewe shaytan bu'da al-mashriqayn umbali wa mashariki na maghrib pale imekuwa mashriqaini kwa muradi wa kwa mlango wa taghlib kalqamarain wal abawain القمرين الشمس والقمر والابوين الاب والام والمشرقين المغرب والمشرق natamani kungelikuwa na umbali kati yangu mimi na wewe umbali wa mashariki na magharibi ya laita baini wa bainaka bu'da almashriqain fabisa alqarin basi rafiki muovu ni yeye wala yanfa'akum alyawma idh dhalamtum annakum fil adhabi mushtarikun hakutawasaidia chochote nyinyi hivi leo kwa vile mlikuwa mmeshadhulumu tayari mshafanya dhulma hakutawasaidieni nyinyi kuwa katika adhabu hii leo ni wenye kushirikiana si duniani ulikuwa mwasema kifo cha wengi harusi hapa hakuna kifo cha wengi harusi hii adhabu mkiwa mko wengi kila mmoja atapata nasibu yake aliyoandaliwa hakuna kuliwazana walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun alhasil tunatilia nguvu katika neno waqayyadna lahum qurana فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين kwa hiyo yoyote anayeacha njia ya sawa Allah subhanahu wa ta'ala atamkutanisha na marafiki wanaofanana na yeye kila njia utakayochagua utakutana na marafiki wanaofanana na wewe watakujaza maneno watakuvuruga akili yako uone kwamba hilo mnalofanya ni sawa utaona ni zuri na wale waliokuwa katika njia ya sawa ukawaona ni wajinga wapuuzi wambea hawana ya kufanya kazi ya kuangalia mambo ya watu ukajiona hivyo na ukitaka mambo mazuri utakutana na marafiki wazuri na haya pia ameeleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo nyinyi mwifahamu almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu siku zote mtu yuko kwenye tabia ya rafiki yake basi mtu atazame ni nani amfanye rafiki na mfano maneno kama hayo mengine ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam <clears throat> tutofafanuzi mbeleni lakini tuendelea anasema وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا na wamesema wale waliokufuru Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea hikayati ni hali ukhra min ahwali i'radihim an da'wati an-nabi sallallahu alayhi wasallam akielezea Allah subhanahu wa ta'ala hali yao nyingine miongoni mwa hali za makafiri katika kuipinga na kuipuuza dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amewaelezea wao wenyewe kwamba nafsi zao ndio tabia yao kupuuza lakini akaelezea pia habari na vitendo wanavyofanya na maneno wanayoambiana wanasema waqala alladhina kafaru na wamesema wale waliokufuru la tasma'u li hadha alquran msisikilize hii Qur'an msisikilize hii Qur'an msije mkatega sikio lenu mkasikiliza kwa sababu gani wamefanya hivi wamefanya hivi kwa sababu ya kuwa ya taathir iliyopo ndani ya Qur'an sasa kuna watu wao kazi yao kushikiwa akili wewe usisikilize mtu fulani kweli ile ni propaganda inafanyika ikawa wewe wapuuza kwa sababu wajua kwa kiwango kikubwa kabisa kwa asilimia nyingi kabisa kwamba akikaa mtu akaisikiliza vizuri Qur'ani akaielewa basi hata baki kwenye lile alilonalo sawa lazima ataacha kwa sababu ni haki tu Qur'ani ikisomwa ni nzuri yenyewe tu maneno yake ni mazuri yamepangika yanafurahisha yanaliwaza sasa ukiwa wajua maana yake na hakika yake ilivyo ah basi huwezi kubaki kwenye hali ulionao ya upotovu lazima utaifuata Qur'an endapo Allah subhanahu wa ta'ala ameandika hidayah katika moyo wako sasa wao katika njia kubwa waliokuwa wakiifanya wakuehimiza watu wasimsikilize mtume sallallahu alaihi wasallam la tasma'u li hadha alquran khawfa min ta'thir alquran alaihim walghaw fihi sio msisikilize tu walghaw fihi naifanyieni fujo ili Qur'ani ikisomwa jipigeni zogo watu wasisikie walghaw fihi naifanyieni fujo wakati ikisomwa kwa mtume swalla salam akisoma Qur'ani jipigeni fujo watu wasisikie ibaki hivi abaki yeye mwenyewe tu anaisoma ajisikie mwenyewe lakini watu wengine watoto wenu wanawake wenu watumwa wenu wasisikie haya maneno walghaw fihi na ifanyieni fujo la'allakum taghlibun huenda mkashinda pia inaweza ikawa la'allakum taghlibun ili mpate kushinda itu billahu inda qiraati leteni zogo wakati wa kusoma kwake fanyeni fujo watakallamu bilbatil min alqawl nazungumzeni maneno ya batil idha sami'tum qari'ahu yaqra'uhu pindi mtakapomsikia msomaji wake anaisoma rajaa an taghlibu bidhalika muhammadan wa atba'ahu kwa kutarajia kwamba mtamshinda Muhammad kwa hilo yeye na wafuasi wake <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala anasema falanudhiqanna alladhina kafaru adhaban shadida apa tutawaonjesha wale waliokufuru adhabu kali falanudhiqan ninaapa tutawaonjesha alladhina kafaru wale waliokufuru adhaban shadidan adhabu kali tutawaonjesha walanajziyannahum na tutawalipa wao aswa alladhi kanu yaamalun uovu wa yale waliokuwa wanayafanya pale aswa ismu tafdhili imekuja pale lakini ni maslubu ile mufadhala wake ni maslub hakuna mufadhala pale aswa alladhi kanu ya'mal makusudiwa taakid uovu wale waliokuwa wakiyafanya tutawalipa فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا إظهار في مقام الإضمار فلم يقل فلنذيقنهم لقصد ما في الموصول الذي من الإشارة إلى علة إذاقة العذاب نعم ولنجزينهم لتتواليب واو وأسوأ الذي أبايا ويليمايو كانوا يعملون ولا ولكوا ولا ونيفاني ذلك هي عذاب كالي هي. ذلك هي عذاب كالي ذلك العذاب الشديد ها جزاء أعداء الله النار ذلك هي عذاب كالي جزاء أعداء الله النار ديو ماليبو يا مادوي والله نايو لموتو نايو لموتو يعني هو النار ذلك العذاب الذي نجزي به الكفار هو النار hiyo adhabu kali ambayo tutawalipa wale maadui wa Allah jalla wa ala ni moto na kusema neno haya wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun dhalika jazaa'u a'da'i llahi an-nar hiyo adhabu kali ndiyo malipo ya maadui wa Allah nayo ni moto lahum fiha watapata wao ndani ya huo moto dhamiri katika fiha aidu la madha ila nar lahum fiha watapata wao ndani ya huo moto darul khuldi makazi ya kudumu watapata ukazi wa milele pale katika moto wataandaliwa kabisa makazi yao kwamba hapa ni kwa bwana fulani atakwenda kukaa milele lahum fi nar darul khulud wal mukthi daim ila ghairi nihaya watapata wao katika moto makazi ya milele na kukaa kwa na kukaa kwa kudumu kusikokuwa na ukomo hakuna ukomo walkhuldu tulu albaqa alkhulud ni tulu albaqa alkhuldu tulu albaqa واطلق في اصطلاح القرآن على البقاء المؤبد متاجوا katika istilahi ya Qur'an juu kubakia kwa umilele الذي لا نهاية له أصل لنو خالد ني طول البقاء وخالدين فيها كما أنا وتكاهم نمرفو لكن كتك استلاحي قرآن لما تميزي قرآن لأن الخلد لكي أغلب كتك ما تميزيك لنمانيش كما ني البقاء المؤبد alladhi la nihayata lahu ni kule kubakia kwa umilele ambako hakuna ukomo ndio maana sema lahum fiha watapata wao katika huo moto darul khuldi makazi ya kudumu ni makazi ya milele jazaa bima kanu biayatina yajhadun hali ya kuwa ni malipo kwa vile walivyokuwa wakazikanusha aya zetu hali ya kuwa ni malipo kwa vile walivyokuwa wakizikanusha aya zetu kwa sababu ile ya kuzikanusha aya tulizowaletea aya za Qur'an ayatu allahi shar'iyya wa ayatu Allah alkauniyya ayatu Allah ta'ala almatluwa wa ayatu Allah ta'ala almar'iyya wakazikadhibisha aya zote tulizowaletea kuna aya za kisheria ayat ayat za kilimwengu za maumbile tumewaonyesha aya zinazosomwa na aya zinazoonekana الشمس والقمر السماء والأرض الليل والنهار hizi zote ni katika al-ayatu al-mar'iyya al-ayatu al-kauniyya na al-Qur'an ni al-ayatu al-matluwa aya zake lakini wao wakazikanusha zote hawakutaka kuthibitisha kwamba yuko aliyeumba ambaye anastahiki kuabudiwa peke yake kwa hiyo malipo hayo tunawalipa jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun hali yakuwa ni malipo jazainahum bidhalik tumewalipa hivyo bisababi annahum kanu fi dunya yakfuruna wayukadhibuna biayatina kwa sababu wao walikuwa huko duniani wanazikufuru na kuzikadhibisha aya zetu ametumia sigha ya mudhari yajhadun dalatun ala tajaddud aljuhudi hina fahina kwa kufahamisha ule kupatikana upya kila mara wakizikadhibisha hizo aya wakati baada ya wakati kazi yao ilikuwa ni kazi ya kuendelea si kwamba walikadhibisha siku moja siku zote wao usikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala wa'uddiya fi'lu yajhaduna bilba biayatina ikafanywa taadia fi'li yajhaduna kwa kutumiwa ba litadhminihi maana yukadhibun kwa kule kukusanya kwake neno yajhadun maana ya yakdhibun kwa wanakadhibisha وتقديم بآياتنا على يجحدون للاهتمام kwa ajili ya kulitilia umuhimu ili jambo katanguliza biayatina yajhadun ilikuwa bima kanu yajhadun ayatina lakini pia liriayati ala ala alfasila ili tuishie kwa nuni kule mwisho na madhi yake ile bali kusema jazaan bima kanu yajhaduna biayatina ah inakuwa haileti ile mtiririko mzuri Qur'ani kalamu Allah kalamu Allah ghairu makhluq